Trevor Nasser se 5 ster sê vir jou dat het net na 6 is en dat het tyd is vir crime time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Net Radio SA doen het in samenwerking met FM Stereo en Connect SA. Ek hoop jy het een fantastische week gehad en is nie te veel geraak dier misdaad nie. Die kans is seker sleg, maar ek het besluit om optimistisch te bly. Die week is weer gekenmerk dier plaasmoorde en korruptie allegaties in die politieke arena. Ai, dit het nou eenmaal deel van Zuid-Afrika geraak om misdaad te hee en die hoofde moet bied. Oorseese mense wie hier kom keir is gewoonlik doodbang vir die wilde diere en leeuws wat in ons straat loop, maar vergeet dat die gevaarlikste weese op hierdie planeet mense is. Vanaand gaan ek juist praat oor groepe mense wie hulle wend tot misdaad en dan ook saamspan en georganiseerd saamwerk om misdaad te kan pleeg. Ja, gaan vanavond praat oor bendes. Bendes is vooral geken in die Kaapse vlaktes, maar kom landwijd voor. Die Weeskaap het ook die herstichting van al bende eenheid die week gesien onder leiding van generaal-major André Lincoln. Hy is een vriend van my en rai ook saam vir die selfde motorfietsklap, die Rodbearers, waar hy dan ook die president van die klap is. Ek, ek en hy het al verskye operaties saamgewerk en ek kan met eerlijkheid sê dat die provinciale commissaris nie een beter kese kon gemaakt het met sy aanstelling nie. Dit is een baie moeilike pos en ek wens om alle sterkte toe. In generaal, jy is altyd welkom om my te kontak as jy enige strategische inzette nodig het. Nou, ek sal in die toekomst met hom in onderhoud voer en dit vir jylle speel. Maar kom ek gaan kyk een bykie na wie is sy teenstanders waarteen hy sal moet optree en wie hy sal moet polisieer en op wie se oe amal gaan wees. En dan die mees gevaarlikste bende of bekendste bende op die stadium by nommer 1 is die nommersbende. En uh, hulle staan bekend as die 26s of hulle kortom somme af na die 6 of die Rubane of Roubies hulle is amal van die selfde bende die 26s, dan krij die 27s, hulle staan bekend as die 7s of die Skilikijane, en dan krij die 28s, en hulle word ook afgekort as die 8e of die Nongelose. En hulle kom hoofdzakelik maar in die gevangenisse voor. Dan die tweede een is die Americans, die Americans, Nou die Americans het hier gedien in die apartheidsjare hulle gevorm, as hulle gevorm en het kleren gedra met rooi, wit en blauw en tatoeermerke is op hulle skouwers en op hulle lyf wat sê USA en hulle het gewoonlik met die tik het hulle gesmokkel, hulle was meer gesmokkel met die tik en dan ook mandrax. Dan ook die derde ene, die derde gevaarlikste bende hier in die kaap en dan ook landwijd is die hard livings of hulle word ook geken as die uitsels en hulle so paar jaar terug hier in laat ek sê hier so in die, in die, in die, in die laat 1990s 1996 se kant het hulle bekend geraak nadat Rashid Staghi in die openbaar dier een vigilante groep Pagat uh, doodgemaak is En die Eichels is in 1971 gestig die Rashid en Rashad Staghi. Maar Rashid is dan nou in 1996 vermoor dier Pagat in die publiek en daar het hulle nou bekendheid verwerf en wat interessant is van die Eichels, hulle het saamgespan met die Sicilian Mafia, die, die, die Italiaanse Mafia en die Chinese Traaiheid, wat beteken dat hulle ook nou internationale bande het. Dan die vierde gevaarlikste een is die sexy boys. En eh, die sexy boys is gewoonlik daar in Belhaarse kant by Chestnut Place. Chestnut Place is so'n woonstelkompleks. En in my beginjare in die politie, in die speertak, het ek gereeld ingestap daar in Chestnut Place om verdachtes te gaan soek. En uh, om baie ander dinge te te gaan uitvind, soos byvoorbeeld inlichting te kry, en so aan. So Chestnut Place was baie bekend aan my, en dan ook die Sexy Boys. Daar was daar die tyd een paar Americans gewees, maar dit was meestal al daar tyd die Sexy Boys gewees, wat daar geloop het in Chestnut Place. En dan, die firm is die volgende gevaarlikste een, of bekendste een. Nou die firm is in die 1990s begin, dier Colin Stansfield, en hulle het beestal toegespits op Mandrax smokkel. Maar basis was hulle maar die half die bendeleiers van al die uitsjaals en die Americans en so aan op die Kaapse vlakte het by mekaar gekom en gekonsolideer so dat hulle hulle georganiseerde misdaad meer georganiseerd kan doen. En uh, selfs die tyd wat ek in Perro gewerk het, het hulle financiële bestuurder Katie en Arendse het geblei daar in Perro en ons was gereeld, het ons haar huis gefisenteer vir dwellings en vir geld wat sy was bezig met geldwasserij en so aan. So ons was gereeld daar in, in haar huis ook gewees met politie optredes en uh, eh, jylle sal nie gloe as ek vir jylle vertel die weelde en liekseid waarin sy geleef het as gevolg van haar misdadigheid en die bende oorlogs uh, eh, bende bedrijwighede waarmee sy bezig was nie. So, dit is die teenstanders van generaal-major André Lincoln en sy span wat die Kaapse vlakte gaan moet probeer tem. Maar voordat ek verder gaan oor bendes, is het tyd vir een muziekbreek en ek speel vir jou vir 21 Pilots met Heathens en Taylor Swift met Bad Blood en UB40 met Every Step You Take. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sense. people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd I get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, taking slow. with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you? But after all, I've said. take it slow. Wait for them to ask you who you know. mad love. So take a look what you've done. Cause baby, now we got bad blood. Hey, now we got problems. And I don't think we can solve them. You made a really deep cut. And baby, now we got bad blood. Hey, did you have to do this? I was thinking that you could be trusted. Did you have to ruin what was shiny? Now it's did you just for show. If you live like that, you live with ghosts. Band aids don't fix bullet holes. You say sorry just for show. If you live like that, you live with ghosts. was 21 Pilots met Heathens en Taylor Swift met Bad Blood en UB40 met Every Step You Take en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Ek praat vanavond met jou oor bendes. Bendes wie hun minderheid in samenlevings is maar een hele samenleving geiselaar hou. Daar is baie bendes in die land maar die drie grootste en meest bekendste bendes in die land is die nommerbende. Daar is baie nommers, soos die lede van die bendes bekend staan. In ander bendes, maar die ander straatbendes word nie geken dier die nommers nie. Die rede is dat al manier om by een nommer te raak, is om tronk toe te gaan. Jy kan jou nommer net daar kry. Daar is drie erkende nommerbendes waaraan jy kan behoort en elkeen het sy eie unieke kultuur en ideale en taal. Nou jy krij die 28s wie die hoof van alle nommers is. Hulle regeer die tronke en alle ander nommerbendes is ondergeskik aan hulle. En dan is hulle ook die manne wat gewoonlik jou seksuele misdadigers is. Hulle is die manne wat die ander manne verkrag in die tronk. Dan kry jy die 27s of die skielikie jane, Hulle is die vechtlustiges. Hulle glo dat hulle elke aand in een bloedbad moet bad. En as hy een wapen gegeef word, soos een mes, moet hy hom gebruik. Hy mag hom nie ongebruik teruggee aan sy generaal nie. En dan kry jy die 26s. Hulle kom uit die huis van Marubaan en hulle beuwer hulle om geld te kry. Maak nie saak nie, hoe nie. Hulle sal enig iets steel of smokkel om geld te kry. En so die bendes ook hulle eie taal. Dit is een gevaarlike taal, dit is een taal wat verromantiseer is in flieks. Dit is een taal wat die kinders praat asof niks snaaks is nie. Maar dit is ook een taal dat as jy nie weet wat jy sê nie, en jy verstaan nie heeltemal wat die implikaties is van wat jy gaan sê in daar die taal nie, jy werkelijk verstaan jou lewe kan verloor. So moet nie daar buiten gaan rondloop en sommer iets in bendetaal probeer sê of jou slim probeer hou nie. Dit kan jou jou lewe kos, want jy moet baie, baie versichtig wees wat jy sê. Ek verstaan baie van bendetaal en ek kan een bykie praat, maar ek sal nie eens probeer om met een ander bendelid op die straat iets te probeer praat in sy taal nie, want, soos ek sê, dit kan my my leven kos in die lang termijn. So, in al manier om daar die taal eh, werkelijk voluit te leer, is om tronk toe te gaan. Dis al plek waar jy dit gaan leer. Nou kom ons gaan kyk waar het die nommers begin. En dit het een baie, baie interessante geskiednis. En mense gaan denk dat die nommers het sommer nou die dag begin. Ek dink hulle maak een fout. Die nommer is al langer as 200 jaar in ons land. Die nommers het in die 1800s ontstaan om mijnwerkers te beskerm. Die nommerse story gaan soos volg. Een man met die naam van Pau, baie, wat baie ongelukkig was hoe mijnwerkers behandel was in die 1800s in Zuid-Afrika. Hy het op een vriend geraak met een jong Zulu vriend, met die naam van Nongolosa, wie gesê dat hy op pad was na die myne om werk te gaan soek. Hy het ook een man genaamd Nkilikishani, wie een lid van die Pondus was ontmoet en bevriend. Pau het uiteindelik 15 jong manne vir die saak gewerf. Hy het toe aan hulle in geheime taal geleer en ook strijkroverij geleer op die manier beroof die manne reisigers en die koloniale uithoeken. Hulle het later hulle strategie verander om te verhoed dat hulle gevang word. Die groep split toe in twee en in Kilikichani en sy 7 manne beroof mense in die dag en Nongoloza en sy 6 manne beroof mense of sy 8 manne beroof mense in die nacht. Hulle het verder van groot van grot tot grot beweeg, om nie gevang te word nie. Nou Pau het hulle opdracht gegeen, om hulle acties op een nabijgelee rotste kerf, as een type dagboek. Pau het toe eendag aan hulle gesê, om een plaaslike boer bekend as meneer Rabi te besoek, en sy rooi bul by die naam van Rooiland te koop. Meneer Rabi was achterdochtig en het geweier om die bul aan Nongoloza en Kilikijani te verkoop. Hulle het echter geweier om onsuksesvol terug te keer en het meneer Rabi met bajonette doodgesteek en die bul gesteel en geslag vir een groot feest. Pauw het toe aan die twee manne gesê om die vel van die beest te vat en om dit teen die dagboek rots te druk, totdat die woorde afgedruk is op die vel. Met twee kopieën van die bendese reels, Pauw verduidelik aan hulle dat hulle die reels van die bende moet volg aangesiele van die begin af daar was. Die twee items word van mekaar verweider en Nongolosa kry die vel en in Kilikijani kry die rots. Die twee word beveel om die items te dra waar hulle ook mag gaan. Nou soos verwacht kan word, is die rots moeilik om te dra. En een dag toe val die rots teen een hevel af en breek in twee en die een stuk val toe in een rivier wat by die hevel voorbij gevloe het. Dit laat toe die Kilikijani bende met net die helfte van die bendese wette. Nou die heel eerste konflik in die bende gebeur toe juis as gevolg van hierdie incident. Die twee bendes besluit om saam aan een expeditie deel te neem. Nongoloza het toe gesê dat hy siek was en het besluit om achter te bly. Hy vraag toe vir een van sy van Kilikijani se krijgers, Magubani, om achter te bly saam met hom. Met in Kilijijani sy terugkeer het hy vir Nongolosa gekry waar hy, waar hy homoseksuele dade met Magubani gepleeg het. En Kilijijani was baie kwaad en het toe vir Nongolosa uitgedaag tot een geveg. Nongolosa het aangevoer dat het geoorloof is dat bendelede met mekaar seks mag hee om contact met vrouwe te voorkom. Maar Nklikijani het gesê dat Nongolosa hierdie reel op die vel aangebring het, nadat hy die helfte van sy rots in die rivier verloor het. Die twee bekleid toe, totdat hulle al twee bebloed was, en Po daar aangekom, om tussen beide te tree. Po luister na al twee sy kant van die saak, en gee aan Klikijani opdrag om na die myne te gaan, en om uit te vind of man seks met mekaar het. En Klikijani vind toe uit, dat het wel gebeur, maar hy het nog nie saamgestem dat Nongolosa sy acties gerechtverdig was nie. Dit was en is vandag nog een weesendelike toespunt tussen hierdie twee bendes. Pau het ook aan hulle gesê dat die ingang tot sy grot dier een asagai aangeduid word en dat as hulle sien dat die punt geroes is, hulle moet weet dat hy dood is. Sy dood het ook veroorzaak dat hy nooit een uitspraak gemaakt het oor die seksuele gemeenskap tussen mans toegelaat word in die bendes of nie. Nou, die twee bendes het toe gesky en Nongolosa het besluit om vir Makobani saam met hom te vat. En hy en sy acht manne het in hulle richting getrek en in Klikijani en sy 7 manne het in hulle richting gegaan. Hulle het nog altyd besluit om die dag en nacht te deel met Nongolosa wat in die nacht gewerk het en Klikijani in die dag. Op die manier het hulle uit mekaarse pad geblei. En dis ook waar die nommer 28 en 27 vandaan kom. Die 8 is die 8 manne van Nongolosa en die 7 is die 7 manne van Nklikijani. En die cijfer 2 wat verwijs na die twee leiers. So die twee bendes aangehou met hulle kriminele activiteite totdat hulle in point gevangenis in Durban opgeëindig het. Nou dit was in point gevangenis waar hulle een man genaamd Grey ontmoet het met 6 mande wie nie bendelede was nie en Franse genoem is. Die 6 mande met hulle leier het elke dag in een kring gesit en in silver minstuk vir mekaar gesit en gooi. En Nongolaas had hulle gesê om hierdie minstuk aan hom te gee en hulle het hom geweier. Later het in Kilikijani aan Nongolosa vertel dat hulle baie goeie smokkelaars en dobbelaars is en dat hulle om in sy vroege dae in die tronk gehelp het. Nou, Nongolosa het besluit om die minstuk hun spyker te noem en Klikijani wou dit in kroon noem. Een geveg het weer tussen Nongolosa en Klikijani uitgebreek en Klikijani het die Franse tegen Nongolosa's seksuele aptuite beskerm, want dit is eindelijk waarvoor Nongolosa hulle wou gehad het. Na baie strijerij het Nongolosa besluit dat die nieuwe groep die 26 genoem gaan word aangezien hulle 6 lede was en die 2 om te toon dat hulle onderhewig aan die 2 leiders was. Hy het verder gesê dat die 27s verantwoordelik gehou sal word vir die acties van die 26s. So is die drie kampe gestig met nieuwe reels. Die 26s is verantwoordelik vir dobbel en smokkel en die algemene by, by mekaar maak van reikdom. Die 28s was die krijgers en die 27s was verantwoordelik vir die polisiering van hulle wette en hulle was die houwers van vrede tussen die kampe. Wanneer een bendelid een reel oortree het, moest die bloed van een bewaarder of in Frans een nie bendelid vloei, om boete te doen vir die oortreding van die nommer. Nou, daar is ook ander nommerbendes en hulle staan bekend as die Desperados of die 29s en die Big 5 of 25s. Hulle word echter nie erken die die 26, 27 of 28s nie en daar word na hulle verwijs as vuil honde. Nou op daardie punt is het weer tyd vir een muziekbreek en ek speel vir jou vir Little Wayne met Sucker for Pain en Rihanna en Jay-Z met Umbrella en In Excess met Mystify. I Take my hand through the flames I torture you I'm a slave to I'm your games I'm just a sucker for pain I wanna chain you up. I wanna tie you down. sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Uh-huh. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I to you. been at it with my own hobbies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squads. I've been riding around the city with my squad. We just posted getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fan, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy like, what's up? Hold up, we finna reload up. Yes, I reload hold up, I know what up, I know what up. I torture you, take my hand through the I torture you, I'm a slave to your I wanna you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. Uh, devoted destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark. Got jealous bitches up in the boat, eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole. That's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit shit for tomorrow. And I'm a sucker for pain, it ain't nothing but pain. You just fucking complain, you ain't tough as you claim. Just stay up in your lane, just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train, cause I'm a sucker for pain used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Getting there, getting there, getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. got me begging, begging, begging, begging, begging, begging for more pain. Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging for more pain. Got me begging, begging, begging, begging. Uh huh, uh huh. Cheer, Rihanna. Uh huh. Good girl going bad. Uh huh. Take three. All out, all out. No clouds in my stones. Let it rain. I on. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather, and she flies are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine, China with a quack. You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby, cause t car. goes on forever And we're leaving broken hearts behind You mystify, mystify me Mystify, mystify me I need perfection the time was Little Wayne met Sucker for Pain en Rihanna en Jay-Z met Umbrella en Inexcess met Mystify. En ek is William Minnick met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Voor die muziekbreek het ek vir jou hun geskiednis van die nommerbendes gegee. Dit is een baie interessante geskiednis, iets wat min min mense weet. Dit is een vrede bende en al die ander bendes soos die Hardlovings en Americans enzovoorts, het hulle lede verweer van die nommers in hulle geledere. So baie van die nommerse reels en wette is dier hulle opgeneem. So basis hoe dit werk is, as jy as jong mens een deel raak van een bende hier buiten, soos een van die Americans of die Hard Livings of die Junkie Funky Kids of die Mongrels, as jy daar een lid raak, wanneer jy met die gerecht bots, en dit is nie een kwestie van of nie, dit is een kwestie van wanneer jy met die gerecht bots, en jy tronk toe gaan, dan binnen die tronk word jou bende affiliatie nie erken nie. So al is jy die grootste en beste American, wanneer jy ingaan in die tronk in, is jy in niks. Jy moet eers daar affilieer met een van die drie kampe, die 26s, die 27s of die 28s. En hoe dit gebeur is, wanneer jy niet inkom in een cel, dan sal een persoon wat, wat hulle noem die cel skoonmaker, sal na jou toe kom en hy sal vir jou vraag, van waar is jy? Wat se bende kom jy vandaan? Dalk het jy al in die tronk gewees en jy is een nommer, so dan gaan jy vir hom vertel wat sy nommer jy is. En daarom is het belangrijk om die bende taal te ken. Want as jy dalk iets hier buiten gehoor het en het nie mooi verstaan nie, en jy is nou bang iets gaan met jou gebeur in die tronk, en jy praat een klomp snert met daardie man, kan dit jou leven kos, of jy kan in die minste geval dalk verkracht word dier daar die bendeledes. So jy moet versichtig wees wat jy sê daar, en gewoonlik is die reel, maar wees net dom en sê, jy is een Frans as jy een Frans is, en uh, dat jy nie, nie bende lid is, dat lid van daar af verder kan vat. Maar hy gaan vir jou sekere vraag vraag, waar kom jy vandaan, wat sy misdaad het jy gepleeg, en sovoorts, en daar volgens gaan hy besluit, na wat er kamp toe hy jou gaan stuur. En dan natuurlijk ook op een stadium gaan jy na die 28 sy leier toegeneem word en hy gaan verder met jou praat en daar gaan hulle besluit. Gaan jy een 28 word of een 27 of een 26? So dit is weer naarna het hulle eie rituele weer wat gedoen word op sekere specifieke dae en goed wat gesê moet word en als totdat jy uiteindelik een dag hun bende lid en geaffalieer is met een van die nommers die nommers regeer die tronke en hulle invloed strek tot ver buiten die tronke se mire. So dit is belangrik, as jy een nommer binnen te nagekom het en jy word verplaas na een ander tronk toe, sal jy daar ingewag word en wat ook al hulle met jou in die tronk wil doen, sal daar met jou in die ander tronk gedoen word. Hoe hulle dit doen, verbuister tronkbewaarders nog elke dag, maar hulle netwerk is groot en is diep gewortel. Onthou, hulle bestaan al vir oor die 200 jaar. Nou die bendes beuiver hulle vir die pleeg van misdaad en pleeg elke misdaad denkbaar. Hulle is genadeloos en moor baie makkelijk. En dit kan ook nie anders wees nie, want jy moet jou stikkie aarde beskerm. En hoe gaan jy dit doen as jy een vriendelike ou bendekie is, wat hou van almal en wat niemand seer maak nie. Hulle, die ander bendes, gaan boe oor jou loop. Jy die wreedaardigste en die gevaarlikste bende is gewoonlik die een wat anhou om te bestaan. So, gewoonlik, die grootste vrees wat mense het is moord of verkrachting en daarom moet hulle doen. En om opgang en bevordering in die bendes te maak, moet jy moord pleeg en partijkeer word moord vereis as inleiding tot die bende. Bendes het die Kaapse vlaktes oorgeneem. Hulle beheer die dwellemhandel en veral prostitutie op die Kaapse vlakte, maar breek ook in en steel ook. Verder sal hulle enig iets smokkel wat van waarde is. Die gemeenskap is die bendes baie goed gesind, al sal hulle klaar oor hulle bedrijwighede, want baie van hulle seens en dochters is betrokke by hierdie bendes. Onthoud dit, een mens sien deesdaal op tv's, hierso in die Westkaap is een groep gatvol en daar is een paar ander groepe waar die mense letterlik betoog en sê die mense moet nou plan maak, die politie moet nou plan maak met die bendes en die bende geweld op die Kaapse vlaktes. Ons minister Bekicele het self uitgekom en met die mense gepraat en hulle, om hulle gemoedere te kalmeer, maar Baie van die mense wat daar betoog het, sy eie seens en dochters is juis betrokke met die bendes. Daarom sal hulle nie vir die politie inlichting gee oor bendes nie. Ten sy, sy seen of dochter dalk doodgemaak word en dan mag hy dalk vir die politie inlichting gee. Maar hulle sal ook baie voorzichtig doen, want as het uitkom dat daar die inlichting uitgelek is en dat jy daar die inlichting geet, sal die bendes jou kom doodmaak. Nou, bendekultuur en bendetaal het in leefwijse vir baie mense op die Kaapse vlakte geraak. Selfs kinders word van kleins af die bendetaal geleer en word genader om bendelede te raak. Jy kan jouself maar indink. In een gesin is die pa was dalk in die tronk en het een nommer geraak, die oom het dalk een nommer geraak, en so kom hy en hy gaan sy kinders die goed leer. Hy gaan vir sy kinders leer hoe werk die bendetaal. taal hoe werk die nommer sy reels? Hulle gaan dit aan die kinders oordra en die kinders gaan dit net verder vat. So die gemeenskap sal nie sommer hulle eie sien of dochter verklap by die politie nie. Verder vrees die gemeenskap dat hy doodgemaak kan word dier bendelede as hulle sou vermoed dat jy inlichting vir die politie gee. Dit maak politiehering amper onmoendlik. Bendes is die kanker wat gemeenskap verswelg en siek laat. En dit sien een mens vooral op die Kaapse vlaktes, waar bendes letterlik oorgeneem het. Ek kan net hoop dat die nieuwe bende eenheid een deerslaggevende deurbraak gaan maak onder leiding van generaal-major André Lincoln. En onder sy leiding weet ek dat daar een beduidende verandering in bende geveld sal plaasvind. Maar of dit heeltemaal uitgeroei gaan word, dit sal ons nog moet sien, want soos ek gesê het, dit is iets wat al vir langer as 200 jaar in ons land is en wat diep gewortel is in die kultuur van vooral die mense op die Kaapse vlaktes. En dit is een kultuur wat recht oor ons land en recht oor die weeskaap is, want soos ek sê, die oomlik wat die mens in die tronk kom, dan word jy genader om een van die nommers te word. Dit is weer tyd vir een muziekbreek en ek speel Tiesto met Adagio 4 Strings. MUZIEK was Tiesto met Adagio for Strings en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Dit is weer amper feestseisoen, dit is oktober en so 2 weke se kant, dan begin november en dan is ons in die feestseisoen. En mense moet asseblief kennis neem dat hierdie tyd van die jaar, vooral hier van oktober se kant af, werk die kriminele extra hard. Want onthou, hulle wil ook december maand vakantie hou, hulle wil ook kersfeest hou, so hulle werk nou extra hard, om hy geelkies by mekaar te maak, so dat hulle wel op vakantie kan wees, en die selfde lekker kersfees kan hou met ons gesteelde goed, as wat ons wil hou met die geld waarvoor ons so hard werk. So wees bedag, dat jy nie jou handsak of laptop of waardevolle items of inkopies op jou motorse sitplekke los nie. Sluit dit maar in die kattebak toe, Wees bedag as jy in die winkelcentrums rondloop wat rondom jou aangaan, so dat jou handsak nie gegryp word nie, of die cellfoon waaruit jy so lekker chat terwijl jy in die winkels loop, nie uit jou hand gegryp word nie. En wees ook bedag op die kinders en op jou kinders wat die winkelcentrums vol hardloop. Kinders en jongmense word gesteel, om gebruik te word as prostitiete en seksslawe. Moe nie dat jou kind een van daar die slagoffers word nie. So wees bedag, wees net wakker wat rondom jou aangaan. Moe nie adverteer dat jou huis alleen gelaat gaan word. Vra jou bierman om asseblief jou pos uit te haal en om jou huise lichte aan en af te sit in die aand. Laat het lyk asof daar mense is. Dat hulle jou dieren toch in elk geval maar kos gee en jou plante nat maak. Want die misdadigers hou die mense fijn dop en hulle weet precies, precies, precies wanneer jy nie by die huis gaan wees nie, of wanneer jy vir een rukklank weg is. So dink nuchter en wees verseker dat dit nou hierdie tyd van die jaar is waar misdadigers extra hard werk om hy extra geelkies by mekaar te maak, so hulle ook hulle lekker kersfeest vakantie kan hou. Nou op daarie nood is dit tyd vir my om tot ziens te sê, tot saterdagochend tussen 8 en 9 met wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. En dan weer volgende woensdag aand om 6 uur met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee. So, bly veilig en moet nie drink en bestuur nie, want die politie en verkeer en wetstoepassingsbeamtes is in volle fors buiten om te kyk en seker te maak dat mense nie dronk bestuur nie want jy stel nie net jou leven in gevaar, jy stel ook onskuldige ander mense sy levens in gevaar. So, bly veilig, wees veilig, tot ziens, tot die volgende keer, en ek speel vir jou uit met M&M'se Venom. Yo, wait up! I got a song filled with shit for the strong-willed When the world gives you a raw deal Set you off till you... scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong or tells you you're in the wrong field when something's in your mitochondrial cause it latched on to you like Knock, knock, let the devil in, malevolent as I've ever been Head is spinning, this medicine screaming, dick, dick, dick, medicine It dick, dick like a salad bowl, Edgar Allan Poe Bedridden, should've been dead a long time ago Liquid Tylenol, gelatin, sneak my skeletons melting, wicked get all high when I think I smell the scent of elephant manure, element Kahlua. Screw it, to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up my, my, myself again. Volkswagen, tailspin, bucket matches my pale skin. Madwin, win from Hellman's and being rail thin, flapping. Scribbles, jam, rap, Olympics, 97, freak Nick. How can I be down mean? Bazaar in Florida, Bruce room, slept on the Florida motel then. Dr. Dre said, hell yeah, and I got a stamp like a postcard, word the mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit them with the snare and the bass square in the face. This fucking world better prepare to get laced because they're gonna taste my venom. I got that adrenaline I'm Ready to momentum, it's time to They ain't gonna know what when they get with the venom. I got that adrenaline. said knock knock, let the devil in. Shotgun, pick pick pellets in the felt bin. Cock fuck around and catch a hot one. It, it's evident I'm not done. Fit venomous, the thoughts spun like a web and you're discarding them alien still wheel like a hubcap or mud flat beat strangler attack. So this ain't gonna feel like a love tap. Eat painkiller pills, fuck a blood track like what's her name's at the wheel. Then a cup Patrick through the car in the reverse at the Indian nut crashing in India. The back of the just mangled steel. My Mustang and the Jeep Wrangler, the grill with the front smashed. Much as my rear fender assassin. Slim be a combination of an action kamikaze and Gandhi. Translation I will. buckshot, double lot, buckshot, tired up an Uckerot tie, couple knots fired up and caught fire, juggernaut, punk rock, bitches going down like young jock, cause the doc put me on like sun rock, why the fuck not? You only get one shot. Ate shit till I can't taste it, chased it with straight liquor, then bathed in it, then drank till I faint and awake with a headache, and I take anything in rectangular shape, then I wait to face the demons I'm bonded to, cause they're chasing me, but I'm part of you, so escape.